Hor Ez dut sare sozialetan edo edabideetan nere bizia zabaltzeko usaiarik. Hori eganik, salatu behar dautzuet elduden ostiralean lujamaren gaualdirat joanen aizela. Ostiraleko gaualdia gustukoena dut. Untsa jaten da eta musika ona bada. Aurten ere ez liteike desberdin izan behar. Franz da eskualde gomitatua. Hauen berezitasun afariaz gozatzen ahalko gira, Vivian Duran, sukaldariak zuzendurik. Kuiak jema, gruier gasna zatiak eta xingar xeha finekin. Ondotik, morto lukainka eta lursagarrekin egin gratinatu bat. Entxalada nahasketa ospin oliwarekin, bai eta gasna autaketa bat. Konte, morbie, kanko jote, jekseko urdina eta gruier. Desertan, fujo jol gerezi sopa etxeko izuzkiarekin hotzoneko arno biologikoa eta kafe tiot, kirx de fuzerol jormarkarekin. Hortarik landa, konzertuetaz gozatzen ahalko gira. Zetkin punk neska taldea, ezagutzen ez dituztenak, eta ondotik Willis Drummond talde ospetsua. Sobera berant maitatzen ikasi dutan taldea. Hartzekoa duten pausa intzin, ipar aldean eskaintzen duten azken konzertua izanenda ostiralekoa. Gastatua gira. Lujamako gaualdian jokatzeko gixan, Willis Trimoniko jokolariek egiten duten indaja zinez eskertzekoa da. Eszena intzinean, dantza egin dezagun merezi dute. Gero, gaualdia nola eta nora luzatuko den, hori ostiralean ikusiko. Lujama bikaina da. Eta Lujama masina hondi bat da. Urte guziz errepikatzen bada ere, ez da bera bere gisa bakerrik intzinatzen den masina ondorioz, aurten ere, nire ekarpena egin naiz laguntzaile gisa emanadut nire izena. Orain ostiraleko afariko txartela erostea dute zantzi behar, denak salduak izan aintzin.